Oil yi. Ɛnso bɛtua seven hundred thousand. Mekyerɛ dabi dabi dabi teku koraa mentua yɛ. Amen. Ɛna mekyerɛ papa yi din de sɛ ɔno nti ɔyɛ. three point nine. Sɛ sɛ Sunday yi na yɛ ma yɛ akwan so ɛsɛ yɛ bɔ eh, twelve midnight a mefa tua no nkɔhwi yɛ ɔgya manda yɛ bɔ twelve pɛpɛɛpɛ na mekɔ yɛ akwankyerɛ no ɛna mbɛdaeɛ. sɛ sɛ mewɔ hɔ a tuesday no ɛna me sister me phone so yɛawea me phone mini phone me sister nso ɔmokɔ tɛma abɔ ɔba efi ɔse sister sister papa no afrɛ o ɛyɛ brada wei ai brada wei a oh, bɔn nsɛm kɛseɛ ma nyame bɔn nsɛm na ɛnyɛ ɔdaa no a ɔse papa no afrɛ o mese sa ɔse dɔ sɛ ɔbɛfrɛ o